роботу. Це була весна рання, а я в зимовому пальто, мені так жарко, я добралася до цього до бібліотеки, піднімаюсь по східцям, стоїть мій е, завідуючий. А ми перед тим з ним були е, в такому відрядженні, от в Чернухах Полтавської області, там будиночок вже Сковороди. І він каже, що Олена Міхальна, треба піти е, на подділа, там наш е, бібліотечний корпус, от там, де зараз Києво-Могилянська академія, угу. і забрати ті матеріали. Я кажу, ви знаєте, я так, а я, е, я кажу, мені важко, я е, е, жарко, пізніше, коли ви не підете. То я піду, а а, а він учасник війни без ноги, що я могла, я пішла а потім приходжу, <laughs> мені розповідають, що значить, е, він питав, спочатку відділ е, були нижче, е, відділі цього рідкісної книги. І питає, а поночі. Вони кажуть, а вони кажуть, вона в цьому в этом в рукописному відділі, тому він мене відправили туди, і коли ті піднялися на вищий поверх рукописний відділ, сказали, що її нема, вона виїхала там для якогось, значить, е, виконувала дирекції, от таке. Не допускали, розумієте? І е, так, що, наприклад, ну те, що дискримінація, дискредитація була така, що. Ета, е, а, а значит, э, е, э, это, наприклад, э, я, э, коли, э, значить, в цьому домі жив такий Ромашка, він ботанік. А я знайшла щоденник Вернацького. Я не знала, що що це Вернацька, але я писала в історії, е, значить, е, треба було історію Е, взагалі Гутянський мене брати не хотів, розумієте, е, в бібліотеку. А, а, а взагалі. І і коли йому його друг там, е, але мій товариш по аспірантурі, каже, чого ти не береш Апанович? Це ж такий як-то. Е, значить, е, спеціаліст високого класу. А він каже, а чого це я буду отреб'я е, отреб'я цього як його? Скаби. скаби брати, розумієте? І і, і в Білодід не хотів. Білодід хоч взагалі він попередив, що будуть приходити всі установи звільнені, щоб ви не брали. Значить, а а е, мою справу вів е, в ЦК інструктор якийсь. І він казав, Олена Михайловна, ніяких претензій, а тільки оцей проклятий 4%. Це було скорочення. Скорочення. Да. А вже зараз е, в своєму указі цей Патон сказав, що значить, наказ про те, що ті, кого звільнили. Е, по секції е, колишній секції спільних наук за е, значить. За скороченням штатів, нібито за скороченням штатів, а насправді за політичними мотивами відновити. Оце компенсація за <laughs> зарплату за три місяці дали, а 23 роки на 23 роки нас звільнили. Це ж тоді було звільнено цілу цілу когорту. Е, філософії, философии Савого, Роженко. Е, а Роженко так і не восстановили. Лісовий був заарештований просто і пронюк. А Роженко Роженко так був звільнений тоді. От е, Тоді ж тоді і Бадзьо був звільнений, і Світлана Кириченко, і Дзира. Хто ще був тоді? Іванисенко, мабуть, так? Це з різних інститутів цих суспільних. Хто ще? Ви не пригадаєте? Ви знаєте, між іншим є у мене е, це. А, Кудря, був Сергій Кудря з цього, із е, Інституту філософії. Ну то ну не обов'язково. Ні, це ні, я вам е, в українській газеті Хмара списки давав. І я вам зараз покажу. Ага. Е, я ага. випадково. От газета, оце е, е, свідкування, а, але так, на так. Пановичне, е, е, ви бачили це, да? І знаєте, от я вам там зараз. Але він тут багато помилок зробив. М, Так, а ця стаття потім війшла в його книжку. Ну тоді це ж по свіжому сліду, що він зумів зібрати Да, та так як мене і в інституті археології він зараховує. Певно, що тут Вам е, дати у мене ще є. У мене є цей текст. Да? Він, він є в книжці у Хмарині цей Да? текст. Мгм. Ага, я не знала. Ось, е, розумієте, і е, е, я відчувала це настільки, що е, приниження таке. І это, е, і я пригадую, що значить, е, я оцю все одно я вечорами працювала, статтю написала, значить, негативну рецензію там вони віддали комусь. Я почала писати відповідь, а мені там ця. Е, Біляєва така, я чоловік жив, кажу, бо працював там, ну не офіційно, а е, він е, капітанські погони мав КГБський, але працював в інституті як старший науковий співробітник, і вона мені відкрито сказала, та я її називала прямо як змія така. Каже, та ви не старайтесь, да ні, така зюрга, що лі, що а, у неї гюрза. що знаєте, а? Гюрза. Гюрза, вона ага. у, у неї ніби такий дрібний е, ножичок на <laughs> цім, знаєте, що вона Е, як піла ага, на язику, так, так. і вона якісь кістяни такі були, і вона е, е жертву туди і потім поворачувала. Це значить м'ясо. Це страшна та баба така була, та вона є. А коли вони вже потім мене запрошували, читати там в е, цей. В бібліотеці так, е, значить, вчену раду влаштували. Так вона, так вона, так, е, значить, я а так е, так вона передо мною вже. Але, <laughs> значить, е, от таким чином. А я потім книжку, що це написала, значить, рукописна світська книга, по-російськи тільки можна було випускав на Україні. Два роки вони її не випускали, в 83-му році випустили. І, значить, е, так що цей е, е, директор інституту Гутянський, він був, працював в КДБ. Це археології, так? Ні. Чи... Зараз я директор... з інститутом історії пов'язано. історії. Він працював в КДБ, але його звільнили як Берієвця. Причому він працював. Е, значить, серед інтелігенції в Польщі е, в, е, в Львові, а потім у нас, от напро от там ви це не застали, напроти оперного театру була її називали академічна бочка. Значить, такий магазинчик, де пили вони. А а це поруч з інститутом історії, з цим, де і вивчили. Ось. І він там, значить, оце е, е, пригощав і сам пив, і став алкоголіком взагалі-то, <laughs> але він був доносчиком. І і, і, і коли його звідти звільнили, е, то він е, йому не було ще 35 років, і він потрапив е, все-таки номенклатура при всьому тому. В інститут історії і старшим научним співробітником, і він був секретарем партбюро потім. І, значить, і коли оце пожар був в бібліотеці, і все це, і він став директором. Йому пообіцяли, що він буде членом кореспондентом, ну а потім і академіком. Це пожежа 24 е, травня 64-го року. Так, так. Ага. І це страшний, це людоєд і е, людожер, що завгодно. І значить, він оце мене не хотів, його е, а, а використали, що е, біла дід, а біла дід теж тільки щоб е, вже погоджувався, але щоб я йшла бібліографом, а не старшим научним співробітником. розумієте? Це таки в інститут е, е історії? ні, в, це в бібліотеку, бібліотеку ЦНБ. А, в ЦНБ. Да. І, значить, ага. тільки відділі рукописів, тепер інститут рукопису називається при, при Національній бібліотеці Академії наук. Е, що тільки там е, платили за ступінь. І я туди більш всього підходив вже я архівіст, розумієте? Mm А він хотів не допустити мене, а тільки щоб я е, йшла бібліографом. А бібліографом ступінь не оплачувалась, розумієте? Mm Ну і то використали якісь там завжди ж люди добре знаходяться. <coughs> Його заміщав, значить. Е, як віце-президента, е, директор інституту права. І теж прізвище я зараз забула, і коли я напрягаю пам'ять, я пригадую. Так він, а в мене там були верніше мої подруги Валі Сидоренка, е, там були дівчата, тоді вони дівчата були, кандидати наук, а значить працювали там, і вони цю а Бабій пригадала. Бабій. Е, Звернулись Бабію як віце-президенту, і він раз-раз підписав, і я так потрапила е, в цей старшим науковим співробітником. Ось. І, значить, спочатку е, значить, він не хотів, а потім треба було писати е, історію ЦНБ. Mm І, значить, він мені дав. Е, він мені дав писати якраз е, найважче е, заснування ЦНБ 18-го року, 19-го. А я вже це вивчала, почала працювати. І і раптом, коли е, цю роси призбирала, знайшла щоденник, де написано, що значить. Е, я е, е, я не знала, що це важко прочитати, але там такі думки, думки, ви знаєте, вернацький, як він. Ви собі не уявляєте його щоденник. Це взагалі у мене друге життя було, розумієте? А я ще не знала, хто це. І, значить, такі думки. А він каже, що, значить, і коли я дочитала, що мені, мені запропонували, щоб я не тільки очолив е, академію, е, став президентом, а директор, не директором, а головою тимчасового комітету по створенню бібліотеки, то я, то значить для для мене стало ясно, що це щоденник Вернадського, що я писала якраз ці розділи. А я знала, там вже архів академії, такі матеріали, я таку картотеку склала. В общем, я писала з великим з, это, е, і допомагала там ще один профонди. І, значить, коли, розумієте, е, е так, е, а потім він надумав забрати в мене це. А я вже е, майже написала забрати це, щоб якось, щоб своє ім'я. І секретарші, вчений секретар, там така дівчинка, така нічого не розуміє. Ну, дівчинка, жінка молода. І і вона до мене приходила. А що е, дізнатися? Значить, мене викреслили як автора. <laughs> Він викреслив. Ну і вона приходить, і щоб я їй ще вказувала, звідки це взято. У нього вже був е, частина мого рукопису, що що. А я настільки ну, безправна е, повністю. Так він тоді каже, що, значить, а потім він мене викликає і каже, я був там, значить, це хатою називали ЦК, а він був КГБ, так я зрозуміла. І каже, розповідає мені це. І каже, що та е, я, значить, він все ж пішов. Е, е, так забрати, все ж таки при всьому тому, що я гіозна фігура, що я так називали нас мечений атом, який під е, наглядом КДБ били, але саме тому він. Все ж таки вирішив без санкцій не робити таке з цим, розумієте? А раптом я буду протестувати, чи що, щоб так вони йому сказали, вони йому сказали, що не треба цього робити. Значить, він хотів одержати право, що от така вона на це націоналістка все забрати. Каже, в сучасності, я тоді не знала, що такий журнал є. Е, він мені це говорить, я вже не не хотіла нього спитати, що це таке. В сучасності пишуть, що вона ходить без роботи, а ми покажемо, що вона друкується. Розумієте? Це треба було дати е, від, відсіч е, ворогам. Бо і це таким чином я залишилась там в авторстві. Угу. Тепер, е, значить, оце. Що я ще хотіла сказати, якісь там на конференції намагались не пускати, а я їздила ж на конференції в Москву, в Ленінград, і там я могла виступала. І мої там друкували речі, значить, матеріали конференції. А потім я таку маргіналістику, це по записам е, на е, рукописних, да і старовинних печатних книжках записували е, свої враження, записували про події, які відбулися в той час, враження про прочитане. Я, наприклад, на таких зібрала 12 повідомлень про. Е, землетрусів, е, розумієте, і це називалося маргіна... маргіналі, це ж е, оці поля в книжки. І mm от е, до на вивчали і до і до е, цієї революції не <laughs> вивчали, а потім все ж перекрито було. І я оце мене пишуть, як відроджувався з цієї науки. Є статті, ви побачите вклад Олени Михайловна Панович, маргіналістику, все. І я оце. Е, а коли я написала історія сер журнал, там Олександр Олександрович е, е, Преображенський, я пишу, що от я би хотіла надрукувати таке, чи можна, значить, я писую, в чому справа, він мені відповів зразу, Олена Михайловна, що би ви не прислали, що би ви не написали, пета. Так що я тоді тут мене неможливо було друкувати а а, а і книжку цю не випускали через два роки тільки. А значить, якось, а значить, е, там і мене врятував по суті. Значить, коли Маленчука е, зняли, ви всю історію з Маленчуком знаєте, не треба вам говорити, ну, як його знімати, зібралися, а він е, достукався, він же був стукач для Суслова якраз mm його знімати йшов Дорогунцов, <laughs> а зранку повинен був. А а, а він за за ніч значить, зв'язався і його вже призначили секретарем ЦК по ідеології. Замість скаби, да? чи скаба пізніше був. Mm. Пізніше. Ну, Трохи чекайте, був Овчаренко, потім скаба. Овчаренко порядочний. А потім, а потім цей Маланчук. Да? Здається, такий був порядок. А, мабуть, е, Аскабаном інститут прийшов. Угу. А в бібліотеку, е, да, а так е, Маланчук був цим. Маланчук був до того заступник міністра освіти, ага. як оця вся історія. Ішов Дорогунцев знімати його з цього. А його, значить, підняли. А, значить, Е, його друга, я забула як його прізвище, призначили на його місце. Він хвастався, що я от е, супроваджувався весь час Маланчука. А коли Маланчука зняли, ви знаєте, він тоді не міг дозвонитися до этого, е, Суслова. Суслов був в від'їзді чи що хворів, не не зрозуміла. І тоді його зняли этот, Щербіцький. Так його зняли, то зняли і вже його і друга з цього заступника. Mm Заступника, значить, е, е, цього міністра освіти. То тоді, то тоді, значить, він зараз прийшов в бібліотеку, нічого не розуміючи, його призначили, а номенклатура все одно, його призначила директором бібліотеки. І оце значить Якої? ЦНБ? Це ЦНБ. Тому що е, Гутянський помер. Гутянський помер. Е, значить, і ще що вони хотіли з цим е, завідувачем, щоб я обробляла архіви радянського періоду і, і значить, 19 століття. А я спеціаліст вот э, 16-17 століття, я прекрасно знаю і монастирський, і все це, і мову, і поліографію. Але щось е, е, не вийшло, тому що, може, і помер цей Гутянський. І він прийшов тоді той. І, значить, е, Гутянський так этому, е, значить, Гутянський просто, ну не тільки мене. Е, плакали завжди. Він такий, ну страшна людина просто. А, а ще, ще він п'яниця, алкоголік, так коли е, там, знаєте, опохмієння нету, так він зривав тут і що казати, і там жінок у нього стільки було. І, значить, от цей прийшов, а мій завідуючий, е, значить, йому наговорив, що я, значить, погано працюю і все це. А, ні, е, це нічого. І вони вирішили е, е, скорочення, скоротити мене, пенсійний вік у мене вже став. Так і і вже готовий був наказ. А я знайшла, знайшла ще щоденник. Я зрозуміла по тим думкам, що це, значить, непересічна річ, що це взагалі я потім вже поцікавилася Вірнацьким. І я знала, у нього там е, антисовєтські висловлення були. Так. І я знала, що я здам, так цей напише НВ е, візір завідуючий, і воно е, для науки зникає назавжди. Не видається, значить, не видається. Так я довго не здавала це. І ось приїхав, значить, такий я його аспірантом ще знала, е, Закарпатець, е, е, ботаник, як його стойка. Так, а отут поруч зі мною готель для Академії наук, може знаєте, да? на на Софії Перовської. А вона перес... ця наша вулиця пересікається Софії. І він якось прийшов і каже, що о, як у вас мало, ви зараз не видаєтесь, е, що ви так мало, сам хвалитися став цей стойка. А я йому розповіла про цей щоденник. Я кажу, ви знаєте, щось треба так зробити, щоб е, е, щоб якась знайшлась людина і поза високий займала, і трошки розумілася в. Е, в цінностях науки, зрозуміла, що це таке. Так я кажу, якраз виступав е, Ситник, він колись був, е, коли віце-президентом, він е, наглядач чи що куратор бібліотеки. І оце виступав. І я побачила, як він гарно виступає, так розковано. Я кажу, до нього важко потрапити. А він каже, я з ним вчився, за нього пишу статті, які він навіть не читає, а так підписує. Він сам нічого ще не жодного нічого не я кажу вам з повною відповідальністю. І він, значить, каже, що я з ним поговорю. Я от збирався поїжджати, а а, а, а виїжджати, але я спеціально на вечір застану, залишусь у нього там, каже, самовар стоїть і поговорив. Він поговорив з ним. Ну і через два тижні я все ж таки потрапила, йому сказала той піднявся, е, пожав мені руку і сказав, що е, вам е, вдячність від науки. Ми починаємо піднімати Вернацька, будемо будувати йому пам'ятник, у нас тільки є. Тільки в Москві тільки на кладовищі є пам'ятник, а у нас, бачите, ви ж знаєте пам'ятник. І все. І каже, ось ви як спеціаліст, як ви вважаєте. Я кажу, що, на жаль, надрукувати. Е, е, цей е, щоденник. Ми не можемо, там є такі місця, що. А, Але я думаю, що статтю таку дати, де дуже розширений давати цитати, розумієте, залучивши. Ті, що можна, <laughs> та то не пропустять. Я кажу, може, Москва допоможе. Ні, ніякому разі, це ми повинні видавати. І оце, значить, мене вже Е, звіль... Е, е, да, А перед тим я хочу сказати, а це вже інший директор. Значить, звільняти, а пише папірець цей ситник, що включити в список. В план роботи Апанович підготовку книжки про Вернадського. І все. Їм прийшлося. <laughs> Я кажу, що бачите, я врятувала таку цінну річ, а мені казали мої друзі, а а Верна, Вер, Вернацького, значить, ті. потім вже ціла книжка вийшла, ви не бачили, ні? Покажу вже. Вот. А, а я кажу, що, а він каже, що вони кажуть, а а Вернацький вас врятував до науки. Вони вже був підписаний і, е, і е, наказ, щоб це, мене до бібліотеки. Це якого року було, ви не пригадаєте? Я пригадаю, це було, зараз е, я вам скажу, ми готували, готували Е, значить, до 120-річчя з дня народження, а он 1800, 1863 е, року. А ми готували Це 83-й, так? третім. І вийшло в 84-му перше видання, а вже і воно якось Е, він напівзаборонений був вернацький. Це особливо я могла б вам Так, це... я то знаю. Так? Я деякі книжки читав, то страшенно багато тоді було цих е, крапок. пропусків в дужках, дуже ну, багато. От видите. Ну, он перший, звісно. Угу. Оце друге видання. Угу. Значить, і ви розумієте, значить, е, тоді стойка приходить до мене каже, що а якось приїздом був, і каже, Олена Михайловна, я придумав, що я теж буду виступати. Я напишу про біосферу, я нічого поки не знаю про неї. Ось. А ви, значить, це. Я кажу, ну, чудово. І, значить, тоді к Ситніку е, зустріч була, і я кажу, що от книжку. Він каже, дуже добре. Значить, і е, я е, так зробила. Я вже тоді е, ситнік підказав, подивіться, які ще є матеріали про нього. І я тоді знайшла, що бачите, тут складається е, монографія, так сказати, колективна. Тобто вона вот. Е, І масу документів я стільки раз вона падала, бачите, з двох частин. Іслідування зв'язі Вернадського з Україною. Учение Вернадского о живом веществе и его роли в эволюции этой, у него 20 страниц, а то 132 страницы. Учение о биосфере как теоретическое, ну вот это нет, у него, сейчас скажу, 133, у него 50 страниц, а тут вот это, что я писала, 100 э, страниц. И дальше все я делала, вернадские документальные материалы, в участии живого, я тут нашла, значит, э, даже эти материалы, выступления, записки и так далее. Ну и э, это. И тогда той, га- той говорить э, стойка. е, Степан Михайлович, Олена Михайловна, зробимо книжку. Е, Думав, брошура вийде. Ну, у мене все, коли брошура, є матеріал, так в мене книжки виростають. І, значить, от я тоді, м, е, а Ситник паду, я написала вже, по суті, першу частину, це ж документи півроку. Я сиділа так, <laughs> е, вивчала його біографію, все пов'язане по крупицям. Я потім писала статті, доводячи е, ментальність його української. Він же нащадок запорозьких казаків, ви знаєте про це. А по, по батькові, а по материній лінії старшині казацької, української. Так, е, значить, я це все вивчала. Я повинна сказати, що в Москві там кабінет е, е, цього. Вернацька кабінет музею в інституті Гекіні, там така неаполітанська, е, вона там боротьбу вела, щоб перевидавали цього, видавали невидане. І вони для мене матеріали, е, вона давала все, і там такий мечолов, який е, дозволили в архіві йому єдиному, і він знайшов статтю і каже, Олена Михайловна, вірш. Він написав вірш, значить, Україна родная моя сторона. А, а, а цей, как его, бачите, Украина родная моя сторона. Віка ти вже погибаєш, но борешся, б'єшся, бедняжка одна, и в этой борьбе изнываешь. Минуту погибели крайней твоей, детей твоих дух пробуждался, старались к свободу найти от цепей, и ум их тобой восхищался. Но дело свести до конца не могли. Ну, юноша 17 лет такое, и сейчас такое же, <laughs> не могли, но дело вести до конца не могли, и вновь начинались раздоры. Врагам твоим снова не помогли, и вновь появлялись кондоры. Э, кондоры это такие орлы хищные, кондоры э, враги разрывали тебя, и дети врагами являлись, но точно сейчас, да? Э, немногие верно до гроба любя, течение волн покорялись, но в этих немногих вся сила твоя, они в тихомолку старались, и, и в годину бедствий, родная моя, враги твои вновь изгонялись, ну? Но... Така чітка, чітка да, свідомість. опять начинались раздоры, борьба. Что? Угу. Враги э, твои снова являлись, такая родная твоя уж судьба. Судьбе подкреслено им мы всегда по- покорялись. Ну, Угу. И я, а меня говорили, как вы сумели пробить это? Вы знаете, как-то это во втором издании я смогла только <laughs> это. Вот. Ну и, и Сытник сообразил потом, что, э, что ясно... А, нет, и значит, и так мы решили, что э, всю книжку я писала, кроме вот этой две сферы. Причем он сам сказал, что не разбирался. Трижды я ему правила, я уже настолько вникла, я уже понимала Вернадского, я изучила, что такое биосфера, что такое э, ноосфера, что такое автотрофность человечества. Э, этому э, заказали статью про... Э, Э, значит, Сытникову э, статья, э, как это, земледелие, и как-то назывался, э, к, журнал. Так я ему заказали, я написала. Но мы, по-моему, вместе подписались все-таки. Так я настолько узнала, я доказала, что он, э, что недооценен Вернадский, как это. Он, э, я обнаружила статью э, эту, э, Э, участие э, э, живого вещества в создании почв, угу. и эту статью, значит, тут, в этих. И узнали, я была в Москву ездила, там же работала в архиве, <laughs> так, значит, и вот эти друзья у меня там были, так узнали науки и жизнь, а там даже дочь этого дочь э, Никиты э, Хрущева была. Ну, там э, так, так, Аджубей. Аджубей, а ага. а он известия, по-моему, она тут. Так, я так, с ней так. разговаривала, она узнала, говорит, дайте нам. Я говорю, нет, мы хотим сначала у нас напечатать. Она говорит, что а, а мы так и на что-то сократим, что-то издали э, наука и жизнь, ну роскошнейший образом. Mm-hmm. Вот. А, <laughs> а когда я приехала и рассказываю этому, Э, сытнику. А, а, он говорит, и вы отказались? Я так э, медленно рассказываю, что видно, что я протестую. Я говорю, нет, я согласилась. И вот, э, значит, окончательно эту статью получилось. Я пригласила Вольвача, там такого, он для примечаний был, так чтобы он объяснил, как он биогеохимик, а я как историк, в общем, все это. И все, и Сытник подписал, и Сытник значит, и числился все. А он крапки не поставил. Как и в книжке этой крапки не поставил. А я ему, а он прочитал, ему, конечно, понравился мой текст еще. И говорит, что так надо скорее давать. Я говорю, нет, вы знаете, целый день мы сидели, и, значит, э, э там такая Майя забыла фамилию, специалист как раз по научно-организационной работе Вернадского. Очень много замечаний сделала, я ей благодарна, я должна... Ничего, оста... оставьте для работы редактора. Я говорю, я не так не работаю, <laughs> я, редак... я не хочу, чтобы редактор, я хочу довести, я довожу такого этого, что я не хочу, чтобы редактор вмешивался. В общем, таким образом, значит, э, э, э вот таким э, э, это издали мы э, эту книжку. И, ну, потом э, праздновали, это второе, из, первое издание, а второе издание уже подправлено. Да, так сначала, понимаете, договорились так, что пишет, причем вот эту вторую часть документов, там латынь, и все, я так мучилась, а этот увиливал стойко, он же как ботаник знает и латынь, он вообще и чешский, как закарпатцы, знаете, и знает и латынь, и чешский, и немецкий, и тут все эти термины, Вернадский так пишет, я так мучилась, и э, просто за шиворота его привлекала, чтобы он что-то тут тоже э, помогал. Вот. И, значит, э, договорились так, что будет э, первая часть это э, этому сытнику, первую часть, вот, значит, это 100 страниц, вот это, значит, связи Вернадского с Украиной. А, значит, вторая раздел учения Вернадского о живом веществе – это стойк, а я же открыла, э, что он в библиотеке, я вам говорила. Угу. Москвичи были в восторге, они не знали об этом. И я так разработал эту библиотеку, а я библиотеку. И вот мне этот пошел поговорить с этим другом, эм, э, новым директором, другом, э, значит, Маланчука. Этот мой друг, по сути, мы со спиранских лет, я его знаю, все это стойка. Он говорит, Єлена Михайловна, оце Олена Михайловна, щоб вийшла скоріше і все, віддайте, каже, свій розділ этому директору библиотеки другого Ситнику, который вообще ничего не развил, чтобы, чтобы, он, чтобы он не препятствовал. Я говорю, Я настолько была возмущена, <laughs> я говорю, так что вы э, меня хотите, чтобы я была литературным негром, да, чтобы я все это, вы представляете? Я так возмущена, друг называется. Так дальше, значит, он говорит, что э, сытник, говорит, не надо, говорит, чтобы э, спасло что, не надо, чтобы было по разделам, а пусть будет общие авторы, понимаете? Потому что все, все же поймут, что так написано, как у меня, э, ботаник не мог сейчас сытники. Я еще должна сказать, когда, э, значит, э, было про одного ученика и соратника Сытника в Одессе конференция специальная, он как раз радиоактивные там озера э, в Одесской области, то запросили, пригласили на это меня только, ну там академиков э, в других областях Вернадского. А я потом спрашивал уже покойного этого организатора, этого ученого тоже. Я говорю, слушай, в чем еврея такого? Я говорю, а чего-то э, вы меня только пригласили? А он говорит, вы знаете, я когда книжка эта вышла, я схватился, смотрю, сытник, я сначала отбросил. Думаю, что может сытник написать? Но когда я раскрыл и почитал, я понял, что это вы, конечно, писали. И поэтому, я, понимаете, вот так. Угу. Так что, значит, э, с этой, с, с, э, с этой книгой. Но самое интересное еще, слушайте. Э, значит, видение должен был написать Фотон. Угу. И я подготовила это видение. А, значит, э, э, а, э, этот соавтор, причем он первый стоит. Так, так, ну, тут, тут уже не по, так, так. так всегда, ну всегда же начальство сначала. Начальство. Да. И я тогда, значит, это. А я настолько хотела, чтобы это было издано, я еще с братом советовалась, рассказывала об этом рассказе. Я говорю, как мне сказать, что я, я думала, что он будет стесняться, что я, я готова, что я готова, чтобы моей фамилии не было, чтобы только это вышло. <laughs> Такая, еще мы с Мишей советовали, как найти так, чтобы его не оскорбить, а он себе спокойно и, и совершенно не это. <laughs> И вот это просто, я вам хочу сказать, что это Э, такая сторона, я вообще не рассказывала, не писала нигде. Но она нравы этого ничтожества, этого, да. который холодного уничтожил, Зерова уничтожил, а э, потом э, хвалит за что это он сделал имени Холодного, назвал институт. институт да. понимаете, это друг Вернадского. Я все, я так все по материалам все это знаю. Вот. И значит, этот да, и вот, э, э, э, значит, должен был написать видение, и, и уже готово, по сути, и приезжает то на заседа, заседание президиума, и как раз тогда о биосферных заповедниках. Значит, это заповедники, где там природа, и, и чтобы мониторинг постоянный устанавливать. Э, никак не хотел эти, э, брать на себя эти э, <laughs> значит, <laughs> биосферные заповедники Платон, э, потому что это на плечи еще и экономически, и устраивать, следить, для него же наука не к этому. А, а, и, значит, э, доклад должен был делать э, Сытник и э, Стойко. И вот, э, значит, перед этим он приходит, а этот отказался быть при, быть, э, э, подписать при, э, вступление, понимаете, президента и все. И когда он отказался, то сытник э, заявил стойко, вы знаете, я тоже не буду автором, я вам буду, э, буду поддерживать, и все это, значит, уже побоялся, понимаете? Mm-hmm. <laughs> И, угу. и я, он, э, библиотека наша близко от этого, от президиума, он пришел в перерыве, стойко этот Степан Михайлович говорит, что же делать? Я говорю, вы должны его говорить, чтобы он не уходил из автора. Книга ж не выйдет. Я говорю, вы представляете, я говорю, какой подлый э, жизнь у нас, э, вот какая. Я говорю, в друг, других странах борется против плагиата, против захвата этого да. авторства. А мы <laughs> умоляем, чтобы он был. Ага. Как, какая страшная жизнь у нас, понимаете, как перевернуты все говорю, ценности. Вот это. И он после этого поздно, а я, как всегда, вечером работал, возвращается. А Елена Михайловна говорит, такая победа. Оказывается, что? значит, э, э, этот второй раз выступал в президиуме, на заседание президиума, стойко он доктор наук, э, значит, работал в институт, филиале Львовского института ботаники, которым руководил этот сытник, значит, он тем, так он говорит, я, говорит, зна, я, говорит, знал, что Цицерон учил, что если вы выступаете, то, значит, должны сначала привлечь внимание э, слушателей, каким бы, как бы ударом таким, чтобы на него, чтобы его поразить, чтобы его он... А тогда вы можете говорить что угодно, вас уже будут слушать. Угу. И вот он говорит, я э, это применил э, первый раз выступая. Значит, там обсуждался какой-то вопрос, что вот вести в академии, то-то, значит, такое и говорит, я выступил так, я сказал. Значит, говорит, конечно, э, для, э, что у нашей академии э, хотят изучать эту проблему, это важнейшая проблема, это так важно, это так нужно. А говорит, ну наша академия опоздала на 20 лет. 20 лет тому назад показывает книжка. В Чехословакии вышла <laughs> на это, по этой проблеме очень подробная монография, понимаете? Значит, я говорю, все встрепенулись. А так, говорю, сидят, одни правят верстку, особенно если они по его, что-то такое, там, там же разных mm-hmm. математики или химики, а, а другие э, спят также, вот так откровенно, mm-hmm. почти откровенно и все. Так и здесь я, говорю, применил такое. А, значит, я применил, говорит, такое же. Я сказал, а биосферные заповедники, и вот он говорит, я хочу, значит, что э, биосферный, что э, найвидатніший э, природознавець 20-го століття Володимир Іванович Вернадський розробив не тільки е, вчення про біосферу, а і про біосферні заповідники. І зараз ці заповідники, значить, е, практично Е, розробляються е, Е, в багатьох країнах світу. А і, а саму цю практичну розробку це було зроблено, на жаль, не у нас прийшла до а до нас прийшла не від нас пішла по світу, а до нас прийшла від Парижу. с Парижем, все встрепенулись, понимаете? И тогда вынужден был Платон согласиться на эти биосферные заповедники. И таким образом тогда остался, э, э, уже увидел и, и книжку эту стал, говорит, брать нашу рукопись, смотреть, и э, так э, уже про э, видение не говорилось, мы уже вынули, понимаете, но благосклонно. И тогда Э, сытник э, остался как соавтор, понимаете? И, конечно, книга шла, но там, э, понимаете, что 18, с 18 года было при образовано, организовано. Вы же знаете, сейчас на Скоропадского совершенно иначе Павла смотрят это, Гетмана Украины, ну знаете, 18 века, столетия, то есть этого года. 9, Э, при нем. И, а поскольку при нем нельзя было говорить, придумали, что 19 год и все. В Москве смеялись над нами. Они, да, так они, ну это я уже углубилась в такие детали, может быть, но понимаете, от а чего это же какие, вы представляете, какое? То же самое, например, э, э была это, э, война, э, э, Хатинская война 1681, значит, 300... Э, в общем, какая-то дата э, э, и отмечание в Черновцах, в Хетине, но э, в Черновцах. Значит, и я написала, моя ведущая статья была, там и про Сагайдачного, и, значит, это я, как всегда, опаздывала, поэтому сдала почти в черновике, использовала польские очень интересные материалы, в сборник – и я выступала, и написала. А с когда мы ехали, он сказал, я тоже еду, потому что я, в общем, ну так, следить за вами. <laughs> Откровенно сказал. И, значит, я ему тоже выступление написала. И потом нас уволили. Это было в 71 году, значит, это было 350-летие, понимаете? А 72-му уволили. И, значит, это... Э, в газете напечатали, и секретарь обкома этот прямо высказывал так, как-то чувствовалось, крутил, а он с таким уважением, Елена Михайловна, садитесь в мою машину и так далее. И, понимаете, и значит, а потом э, уволили, звонит этот э, Михайлина, а он э, отделением института в, в Черновцах заведовал. Олена Михайловна, вот вышел уже сбо- сбирник, там он интересовался телефоном Елены Станиславны, говорит, вы, з- я говорю, не, он другое, що ти. Я говорю, а як збірник вийшов? Я говорю, так ви мені вишліть. Там же моя стаття. Він говорить, я повинен вам сказати, що е, Андрій Данилович розпорядився, щоб ваше ім'я викреслили, і щоб підписався я, значит, Михаилина, э, потом этот э, Шинкарук, тогдашний секретарь э, института, э, секретарь этого верхо, Рады науковой, и третий там э, из Черновцов. Ну, слушайте, прямо бандитизм, ну, что это такое? Вот, вот так робили, розумієте? Mm -hmm. Е, це це е, не не садили, е, не зарештовували, але це в рамках нашої роботи, от я ж пишу, як важко було, це було щось таке, у всякому разі, ну розумієте, ну я не скажу, що це не арешт, але але. Е, е, по суті, так сказати, заборонена професію. Що за як, а коли звільнили? Це що це таке? І це було, е, значить, оце е, е розбо, е, я сказати українською розбой, я не знаю. То, то розбій, так. Р, розбій просто в науці, розумієте? Так що це дуже важко переживалося все. І така не не тільки незахищеність, а взагалі без всяких прав виходила, розумієте? що хотіли, то й робили. Я вважаю, що це, так сказати, <laughs> ну, прояви якогось, е, у всякому разі, переслідування е, таке. Це дуже важко. І, і, і ще таке, е, е, щось ще таке було щось. От ви бачите, що е, забороняли зустрітися люди, які хотіли. І ще скажу, дізналися, що панович бібліотеки працюють, валом пішли консультуватися, консультуватися, як як поліограф, вони не можуть прочитати, я читаю і ми все, побачили це. Е, завідуючий і віддав наказ завідуючий, що тільки він може давати консультації, закрили цей шлях люди прийшли. А я все одно, значить, е, е, правило ж було радянське, е, совєтське таке, значить, зарубіжжя не допускати до фондів, розумієте? А я оце приїжджали, а я тайком показувала, де щоб вони знали. Взагалі, коли знаєш, вони прийшли, ховають, виймають карта цілий ящик. що цей дубина викликав да. вас? Викликав мене в коридор і каже мені, гуляємо ми по коридору mm ввечері, і каже, оце я був у Петра Юхимовича, е, е, а, а вони чи були односельцями, чи е, у всякому разі, коли його його ж призначили директором, він якось говорив Вадиму Архіповичу.